Dagestano. Estas multae landoi cae regionoi en la mondo, ciuin one ne conas. Ciu vi jam audis au legis pri Dagestano? Mi ne memoras esti leginta ion pri gi antau la octec sesa Itala congresso ci jare in Triesto. Eble protio, che mi vivas in Brasilo, cae ne ofte legas gazetoin char la temo de la congresso estis multculturismo cae plurlingvismo, prelego pre Dagestano estis tre adequata, kiel vi tui perceptos. La prelego, farita de Dagestanano, estis tre agrabla ca interesa. Tamen mi ne pri la enhavo, sed resumos tion, cion oni povas legi en plurai versioi de Wikipedia pri Dagestano. Gi estas uno el la Rusa Respubliko kaj situas en la Norda Caucaso, ĉe la okcidenta bordo de la Kaspia Maro, oriente de Georgio kaj Ĉeĉenio, norde de Azerbajdžano. Plurfoje mi estis aŭdinta pri Azerbajdžano kaj evidente pri Ĉeĉenio, kaŭze de la tiea milito, sed ne pri Dagestano gi havas nur tri milionoin da enlongiantoi, sed gi estas la etne plei heterogena russa respubliko. Inter decoi da etnoi, la plei grava estas tiu de la avaroi. Pacintetze, circo procentoi de la dagestananoi parolis la russan, sed nun tempe nur 3%, quancam la russa esas la plei grava oficiala linguo. Cae facte la lingua franca, lingua francao, inter lingvo, inter la diversa etnoi. Dectu lingvoi estes officialai, sed in tute existas prescau tridec lingvoi cae circao octec dialectoi, pri cui diversa lingvistoi opinias, che quelcae el ili estes fact ne dialectoi, sed verae lingvoi la lingvo con plei granda nombro de denascae parolantoi, PROCENTOI, estas la avara. Quelcae lingvoi estas parolatae nur en MALMULTAI villagioi. Laudire la urbo Derbent, en suda Dagestano, ce la bordo de la Caspia Maro, cent dec mil enlogiantoi, estas la plei malnova en Rusio. Hie iam existis construajoi anto quin miliaroi. Gi esas monda heredajo de UNESCO. Historio In tiu montara cae parte marborda regiono vivis etnoi anto miloi da iaroi. Cae la romianoi, cae la persoi avidis gin. Dum quelque da tempo la persoi regis in ebenajoi, dum la villagioi sur montoi restis liberae. Ili est lideratai de til nomatai Hanoi. Inter la quara cae sepa iarcento post Christo regis la Sassanidoi, cae poste la regiono estis invadita de la Araboi, civi comportis Islamon, al ciu plei multae etnoi convertigis. Ili restis Islamanoi, et quiam poste aliae popoloi, cefe mongoloi, superreges ilin. In la dexesa cae dexepa iarcentoi existis celcae nedependae etnae chanlandoi. Anto o la regiono estis disputita de la Rusa imperio, de la Osmana cae la Persa regnoi. Comence de la decnava iarcento, Rusio ocupis Dagestanon, sed la enlogianto luctis contra la russoi. Malgraue, ecte 1859, Dagestano definitive appartenas al Russio. Unue alla imperio, poste alla Soviet Unio, cae ecte 1991, cil iomete nedependa Respublico alla Russa Federatio. Tamen, dum la lastae decvin jaroi, ocasis multa ribeloi cae terroristae agoi, cioi causes centoin da mortoi. Economio La cefa economia producto estas nafto, cio estas altqualita, trovigas in malarja marborda regiono, cae esas gran parte exportata. Productado de natura gaso suficias prescau nur por contentigi la landa in besonoin pro la facto che Dagestano esas principe montanara lando, agroculturo estas malforta, sed shaf predado gravas. Oni ancao cultivas interalie grenoin cae vinberoin. Industriae activajo inclusivas ingenieradon cae metal industrion. Nun tempe disvolvigas rapide la aquo electra industrio, cae la registaro intensas crescigi turismon.